Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 25-ն է։ Տարվա 359-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1920 թվականի հենց այսօրը Տաթևի վանքում հրավիրվեց համազանգեզուրյան առաջին համագումարը եւ որոշվեց Զանգեզուրը ժամանակավորապես հրճակել անկախ պետություն Լեռնահայաստան։ Գարեգին Նժդեհը դարձավ Սյունիքից պարապետ։ 1962 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ ամերիկյան Սպանել ծաղրասարյակին ֆիլմի պրեմիերան, որը նշանակալի ազդեցություն է ունեցել սևամորթների իրավունքների պաշտպանության հարցում։ 1979 թվականի այսօրը սկսվեց աֆղանական պատերազմը։ 1991 թվականի այսօրը Խորհրդային Միության առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը հրաժարական տվեց։ Նույն թվականի նույն օրը Ուզբեկստանը անկախացավ ԽՍՀՄ-ից։ 2016 թվականի այսօրը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Սու 154 ինքնաթիռը վթարվել է եւ ընկել Սևծով։ այսօրը ծնվել են։ 1642 թվականի հենց այսօրն է ծնվել անգլիացի աշխարհահռչակ ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, աստղագետ, փիլիսոփա եւ աստվածաբան Իսահակ Նյուտոնը։ Նա բնական փիլիսոփայության մաթեմատիկական սկզբունքները հիմնարար աշխատանքի հեղինակն է, որտեղ շարադրել է տիեզերական ձգողականության օրենքը եւ մեխանիկայի երեք օրենքները, որոնք դասական մեխանիկայի հիմքն են։ Մշակել է դիֆերենցիալ եւ ինտեգրալ հաշվարկը, գույնի տեսությունը, դրել է ժամանակակից ֆիզիկական օպտիկայի հիմքերը, ստեղծել է շատ այլ մաթեմատիկական եւ ֆիզիկական տեսություններ։ Նյուտոնի աշխատանքների հետ է կապված ֆիզիկա եւ մաթեմատիկայի նոր դարաշրջանը։ Նա ավարտին հասցրեց Գալիլեի սկսած տեսական ֆիզիկայի ստեղծումը, հիմնվելով մի կողմից փորձարարական տվյալների վրա, իսկ մյուս կողմից բնության քանակական մաթեմատիկական նկարագրության վրա։ Մաթեմատիկայում ի հայտ են գալիս հզոր վերլուծական մեթոդներ։ Ֆիզիկայում բնության հետազոտման հիմնական մեթոդը դառնում է բնության երևույթների մաթեմատիկական մոդելների նույնական կառուցումը եւ այդ մեթոդների ինտենսիվ հետազոտումը նոր մաթեմատիկական ապարատի բոլոր ուժերի համակարգային ներգրավմամբ։ Հետագա դարերը ապացուցեցին այս այս մոտեցման բացառիկ արդյունավետությունը։ Դասական մեխանիկայի 3 հիմնական օրենքները նա ձևակերպել է 1687 թվականին։ Առաջին օրենք. ամեն մի մարմին շարունակում է պահպանել դաթարի կամ հավասարաչափ ուղղաձիգ շարժման վիճակը, քանի դեռ հարկադրված չէ փոփոխել այդ վիճակը կիրառված ուժերի ազդեցությամբ։ Երկրորդ օրենք շարժման քանակի փոփոխությունը համեմատական է կերարված շարժիչ ուժին եւ տեղի ունենում այն ուղի ուղությամբ, որով ազդում է ուժը։ Եվ երրորդ օրենք ազդումը միշտ ունի հավասար եւ հակադիր հակազդում։ Այլ կերպ երկու մարմինների փոխազդեցությունները միմյանց հավասար են եւ հակառակ ուղված։ Ըստ արդի մեխանիկայի պատկերացումների առաջին եւ երկրորդ օրենքներում մարմին ասելով պետք է հասկանալ նյութական կետը։ Տիեզերական ձգողականության օրենքը Նյուտոնը հայտնագործել է 1686 թվականին։ Գալիլեին գրած նամակում նա ասում է, որ դեպի արեգակն ունեցած մոլորակների ձգողականության ուժը հակադարձ համեմատական է նրանց հեռավորության քարակուսուն։ Նույնը կարելի ասել լուսնի եւ երկրի մասին։ Կա հայտնի լեգենդ այն մասին, որ ձգողականության օրենքը Նյուտոնը հայտնագործել է ծառի ճյուղից ընկնող խնձորին նայելով։ Առաջին անգամ Նյուտոնի խնձորի մասին հիշատակել է նրա կենսագիր Ուիլյամ Ստյուքլին հուշեր Նյուտոնի կյանքի մասին գրքում։ Այսպես նա գրում է. Ճաշից հետո բացվեց տաք եղանակ, եւ մենք դուրս եկանք այգի, թե ենք խմում խնձորենիների ստվերում։ Նյուտոնն ինձ ասաց, որ գravitացիա միտքն իր գլխում ցակել է, երբ ճիշտ այսպես նստած եղել ծառի տակ։ Տեսնելով ծառից հանկարծակի ընկնող խնձորը նա մտածում է. ինչու են խնձորները միշտ ընկնում երկրին ուղահայաց։ Գիտնականի արած այս եւ մյուս հայտնագործություններից շատերը հրապարակվել են դրանք արվելուց 20-ից 40 տարի հետո։ Նյուտոնը չէր վազում парքի յետևից։ 1670 թվականին նա գրում է Ջոն Քոլինզին. Ես парքի մեջ ոչինչ ցանկալի չեմ տեսնում, եթե նույնիսկ կարողանայի այն վաստակել։ Հնարավոր է, որ դրա շնորհիվ կմեծանար իմ ծանոթների քանակը, սակայն դա հենց այն բանն է, ինչից ես ամենաշատն եմ խուսափում։ այսօրը ծնվել են։ 1890 թվականի այսօրն է ծնվել հայ մեխանիկ Ալեքսանդր Հակոբյանը։ Նա նաև Խորթային Հայաստանի Գիտության ազգային ակադեմիայի անդամ է, պրոֆեսոր, Խորթային Հայաստանի Գիտության եւ Տեխնիկայի վաստակավոր գործիչ։ 1903 թվականի այսօրն է ծնվել հայ արձակագիր ու մանկագիր Արաքսը, նույն ինքը Արաքս Ավետիսյանը։ 1908 թվականին հայ նկարիչ Էդուարդ Սարգսյանը, 1910 թվականին խորթային պետական եւ կուսակցական գործիչ Իոսիփ Մանյուշիսը, 1930 թվականին հայ նշանավոր բասկետբոլիստ, բասկետբոլի մարզիչ խորթայ միության սպորտի վաստակավոր մարզիչ Արմենակ Ալաջաջյանը։ 1989 թվականի այսօրն է ծնվել շվեյցարացի երգահան Ադրիան ֆոն Ցիգլերը։ Այսօրը տոնում են Գրիգորյան Տոմարով կաթոլիկի կեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Ծնունդը։ Այսօր դեկտեմբերի 25-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 6 օր։